новая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец гэты грандыёзны новы год На зломе эпох цяжка ў поўнай меры адчуць у нас у Беларусі, дзе грандыёзныя хіба што задачы, якія мы яшчэ толькі будзем ставіць заўтра. Усё так бы мовіць наперадзе. А сёння наш родны краявід нічым не нагадвае пра знакавую перамену лічбаў. 2000-3000 адно беларускаму сэрцу зразумела якую магутную энергію тоець у сабе гэтыя панылыя шэрыя пагоркі под шэрым небам і под шэрым снегам але ўсё гэта будзе а сёння нашы людзі ў нашым краявідзе яшчэ не навучыліся самі рабіць сваё свята у сябе дома яны традыцыйна аддадуцца магіі тэлеэкрану з чужымі феерыямі жарсцямі яркімі відовішчамі а свой святочны настрой і адчуванне злому эпохаў, мы будзем шукаць не тут, не дома, а недзе. Напрыклад, у самым грандыёзным горадзе свету нью-йорку. Ёсь там такі самы грандыёзны раён Манхэттен, раён небасягаў і самых буйных здзелак, дзе абяртаецца цэлы свет. Зямля на Манхэттене самая дарагая ў свеце, таму 50павярховы будынак тут узводзіцца з касмічнай хуткасцю за месяц. І ўсяго два месяцы ідуць на тое, каб знесці папярэдні небасях на гэтым месцы. Выходзіць, што і час на Мангеттане самы дарагі ў свеце. Мне падумалася, што самым дарэчным госцем навагодняе вострыя брамы можа стаць будаўнік з Манхэтану, які гэтыя самыя небасягі падымае ў нябёсы. Чаму б не зрабіць такую перадачу ў памятных традыцыях савецкіх тэлевізійных блакітных агенчыкаў? Толькі запрасіць туды не ардынаносных даярак і піянераў цаліны, а перадавіка капіталістычныя працы – хай раскажа пра сваё жыццё быццё пра свае дасягненні пра свет чыстаганаў. Імя ягонае славамир Адамович, беларускі паэт, радыкал і скандаліст, які ў 2000 паўгода адпрацаваў на нью-йоркскіх новабудоўлях. Са славамірам размаўляе сталы аўтар нашай праграмы Зміцер Бартосік. Каб захаваць чысціню жанру і лепшыя традыцыі, усім вядомая тэлевізіі, наш Урмас От запрасіў свайго візаві ў рэстаран. калі славаміра дамовіч з'ехаў у амерыку я пашкадаваў што не паспрачаўся з тымі хто прадказваў яму эміграцыю чамусьці я быў упэўнены што паэт вернецца яшчэ ў двухтысячным тым больш радасную была сустрэча мне казалі што пасля працы на амерыканскай будоўлі славаміра нельга пазнаць такі ён стаў сур'ёзны і разважлівы першае што кінулася ў вочы пры сустрэчы змены ў гардэробе легендарная галіфе саступіла месца амерыканскім спартовым нагавіцам. Мы вырашылі адзначыць сустрэчу ў рэстаране домаў літаратараў. Калісьці гэта быў утульны і дружалюбны кабак, які цяпер стаў чужым і бяздушным. Што зрэшты ніяк не папсавала беседу з амерыканцам Адамовічам. У выніку атрымалася запісанае на стужку сведчанне той метамарфозы, што адбылася з правым рэваншыстам, актыўным байцом вулічных акцыяў пратэсту, вязнем сумлення, паэтам, які гучней за ўсіх бразнаў дзвярыма два стагоддзя. объектами на наше заведение, а после... Про наше заведение. Вот я замуляю поджарку, а это некая отбивная, правда. И вот под эту отбивную, вот это вот приблотненная попса, что в принципе немаршима там. Ну, э, с оговоркой, махчима у так званых э, русских районах, какие направду жидовские есть. Вот, мою на увазе Брайтон, Бич и, и, и остатние. А так у нормальной американской ресторации можна пачуць разумееш што заўгодна ад амерыканскай класікі да лацінаамерыканскай наш любы фрэнк сенатра з табой я здаецца не памыляюся вось і бітлоу і і, і пінг флойд ну што заўгодна класіку все што мы называем класікай музычнай тут же вот што мы бачым <laughs> не паспеў прыехаць тут же ты цябе ўжо кормяць вот высока духоўнай музыкай а Вось і мяркуй, якое там як некалі казалі саветы, бездухоўнае грамадства ці духоўнае. Ну, ідзе там больш духу. У нас ці, ці, ці там. And the night was young. A smile brought us together, and I was wondering whether we'd meet again someday. The moon was yellow, and a song was sung. That vocal inspiration gave me the inclination to give my heart away. here we are. <laughs> Что, кепская горелка? Не, горелка-то файная, она настолько тепленькая, что ей хочется вот кому-нибудь на голову вылить. Ну, скажи, а, там часто приходилось выпивать? Ну, до гонору наших белорусов и старейшее поколение, и новейшее, так приходилось. Бодай, что кожные выходные. Но это не, не значит, что мы пьянствовали там. гэта былі заўсёды такія сустрэчы зноў жа старога і новага пакалення з багатымі сталамі багатым у сэнсе закускі сэнсе добрага віна і гарэлкі я тэ, так скажу што за паўгода я столькі пабыў на столькіх такіх вот мілых сяброўскіх імпрэзах што бадай за год тут у менску я столькі не не зведаю так, не нагасцюю цудоўную ёсць летні дом для адпачынку ўсё э, ім э, нью-йоркскай грамады беларускай друсішаных бацькі маці данчыка там мы цудоўна праводзілі час не забуду напэўна ніколі як мы гулялі ў лейбол э, мы маладыя 20гадовыя 40гадовыя і 70гадовыя а мы гулялі на кліч жывы Беларусь і вось на пад гэты кліч упусціць мячык нельга было а Вось, і мы уже просто там да, да, да упадзення на калені выгулялі гэты мячык на асабліва калі бачыш перед сабой 70гадова чалавеку жаноча пола які з якім пэтам гуляю ў мячык то ну, сорам на самому значыць адступаць я не памятаю калі апошні э, раз мячык у руках трымала там вось <laughs> прыйшлося а south of the border, down Mexico way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way. was a picture in old Spanish lace. Як, якое ўражанне ад амерыканскіх кабет я ведаю што, што ты любіш такія буйныя параметры і Амерыка славіцца менавіта буйнымі параметрамі і што ну вось у гэтым сэнсе мне таксама было цяжка але ўжо ў станоўчым сэнсе таму што сапраўды выбор у тых жаданых формаў, да якіх я заўсёды імкнуся там бясконцы. І разумееш, пасля 10-12 гадзін працы здавалася пожо ўсё. прыйдзеш з ног падаеш нават не кожны вечар паспяваеш паесці, павячэраць, але потым сярод ночы прачынаешся і і ўспамінаеш і думаеш пра тую беленькую з формамі, якая ехала з табой на работу сабвэй альбо про тую чорненькую з формамі якая ехала з таб тобой з работы сабой як бы адзін аднаму усміхались на наших мясцкіх вуліцах і не незаважны нюансы там яны вырастаюць там э, в адносінах палоў э, самыя найменшыя такія дробязі яны вельмі заўважаюцца усміхнуўся не маю на увазе чыста амерыканскую усмешку а ўжо усмешку жывую цёплую амерыканская усмешка што гэта а стандартна амерыканская усмешка гэта э, ведаеш не столькі знак ветлівасці колькі знак перасцярогі перш за ўсё табе даюць зразумець што адносна цябе не маюць нечае дрэннага ў думках і папярэджваюць таксама твае нейкія неадэкватныя адносіны вось што такое амерыканская усмешка стандартная а ўжо жывая цёплая чалавечая усмешка гэта яна ўжо мае на ўвазе што нейкі ўзнікае кантакт можна рабіць нейкія крокі насустрач ну, таксама праз усмешку і што паўгоды паўгады ў амерыцы і ніводнага рамана были, принамсі один роман был, для того, как его развить, трэба вярнуцца в Амерыку, безумоўна. Это сапраўды было романтычна. І ну, найперш усмешка ўсё гаварыла. Альбо некалькі тых фраз, якія я мог сказаць, окей, варынаюсь, там, добрый ранец, і сказаць, альбо добрый вечар, яна вярталася з работы. Яна ішла на сваю працу, а я ўжо працаваў на сваёй. І просто мы на адной вуліцы сутыкаліся пастаянна, гэта месяцы тры. І яна жыла просто ў суседнім доме. Ну, ай, ладно. The moon and you appear to be so near and yet so far from me. And here дальше раз. Ты выходишь на дах, так, над дахом. Полицейские вертолеты зависли, так, да. над тобой висит солнце. Вот, статуя свободы недалеко, так, зеленее. И так глядишь, кругом глядишь на эти будинки этих марачосов, это сусветная гандлёва центру, есть там, я про Манхэттен говорю, я в Манхэттене працевал, 16-я стрит, 335 дом, і раптам так позір упіраецца ў суседні дом і ніжэй і там бачыш на этой страсе людзі невялічкі ну і практычна як мурашкі агульнае ўражанне што вот, вот рабочыя мурашы і ты верыш што этой рабочыя мурашы яны нелегалы што атрымліваюць яны першым выпадку 78 даляраў гэта это калі ён уже які-небудзь брыгадзір і пасля вот такой прыгожай карціны якую ты намаляваў то со статой свободы и с хмарочосами. Да и что Менск, як выглядая, достойно, провинцийно, бедно, не по-иншему. Слово провинцийное, но, соответственно, мне ничего не кажет, оно не, не дает значения менской ситуации. Просто э, нема життя, нема пульсу. Сгодись, мастерству потребен и пульс життя так само. Окромя того спокойного созирания и отстороненности от э, этого шинкливого життя, и разом с тем, с другого боку, повинен пульс як патрэбен ціск крыві арганізм жыў так і, і пульс гораду а наш горад не пульсуе просто бачыш людзей яны вот такая карціна такая нейкая як у запаволеных нейкіх здымках людзі перамяшаюцца але ты не бачыш мэты куды яны перамя... для чаго яны перамяшаюцца ці не ідуць пасля работы бягуць у кавярню адпачыць ці набяуць на работу нічога гэтага не бачна пасля амерыкі у поверь мне пасля нью-йорка пасля манхэттана а я якраз трапіваось у кастрычніку і тут же наши гэтыя чарговыя паходы мітынгі дзяды і установка крыжоў гэта мяне просто просто злавала э, ну, просто я себя гаварыў все баста хопіць это з мяне крыжоў хопіць мяне тых паходаў за тымі дзядамі значыць восьось при тым что дзяды як і пераважна все лікія святы это інтымныя сямейныя свята восьось они калектыўныя публічныя Вось. Э, Крыўдна было. Хочацца, каб мы, нашы людзі, нарэшце пайшлі на працу, на работу. А за работу панеслі грошы. Не на мітынгі, не на змаганне. Вось. А, а пайшлі на работу. І каб, каб можна было ўбачыць. І ў ліцы гэтую плынь, та раніца бяжыць на работу, а, а, а не тое, што невядома куды. Start spreading the news You're leaving today telling Frank, I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. in that city that doesn't sleep. And find your king of a hill, top of a heap. Your small town blues, they're melting away. Там хочется неба, безумовно. В Манхэттене хочется неба, потому что за этими их марачосами мала. Ну, боже, можа гаварыць, можна гаварыць пра якую з'яву Нью-Йорка, як гарбіч, смецце. Пахі Нью-Йорка можна апісваць доўга-доўга. Я быў страшна раззлаваны, калі мне адзін з маладых людзей даводзіў, што яму абрыдла ў менску жыць у доме з псіканым, кажучы, пад'ездам. На што яму тут жа сказаў, так там цябе быў псіканы пад'езд, а тут цябе цэлы горад смярдзіць сіканы, прабачыць вялікі сусветны цэнтр але смярдзіць сікамі что ты гэтым зробіш усе чулі все ведаць ну божа мой над школьнікі что нью-йоркскі падземцы там пацукі такія як коні лазяць значыць і все і брудна там там сапраўды все так але что вавёркі там такія ж шэрыя ці дакладней попельнага колеру вось які пацукі і мышы гэта я толькі там пабачыў і я ўзгадваю адзін з першых сваіх вершаў не спяшаймая рыжая векша я думаю сух як же бы я пісаў нью-йорку про рыжую векшу колена там сівая их там ш... страшэнна шмат во-первых их пацукоў не менш напэўна вось они там скажуць э, у нас столькі батанічным не убачыш і гэта на жаль там шмат у горадзе шпаком вераб'ёў а тыя пачвары так званыя легендарныя ты вялікія пацукі я думаю гэта <laughs> рэжысёры памыталі свядома ці не з енотамі Не, ну, то просто шмат. Яны, яны так, яны таксама такія вот, сівыя і так гарбатыя, такія, як і кімпацукі. А ты можаш уявіць сабе такую сітуацыю? Калі ты эмігруеш, ці ты не эмігруеш? Вось, усіх хвалюе гэта пытанне. Не, я не эмігрую. Зноў жа загавор, ну, калі сапраўды я буду дакладна бачыць, ну, як э, адчую, сам адчую, што то ну ну нека выхаду не маці тут просто ўсё пакоціцца я не ведаю але там сапраўды трэба каб вельмі сур'ёзная стала тут сітуацыя каб я это рабіў ну, я думаю что я яшчэ траплю штаты спадзяюся і калі хочаш заклікаю іншых э, хто адчуваю што ён лепш знойдзе сабе э, хутчэй прымяненне там чым тут і, і там это можа ажыць як чалавек як нейкая дзейная актыўная асоба то трэба ехаць тому что наша прысутнасць там у в Америцы як нідзе павінна быць засведчана прысутнасць новага новай эміграцыі каб нашы людзі там зараблялі грошы каб памагалі нашым тут хоць бы кніжачку паэта маладога які падае надзею чаму не выдаць вот на амерыканскія грошы так трэба прысутнічаць там і ў пляне палітычным і ў пляне бізнесовым ось э, вот ну вот окей okay? going over the вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец міцер бартосік у рэстарацыі менскага дому літаратараў гутарыў са славаміра мадамовічам паэтам і перадавіком капіталістычнай працы на нью-йоркскіх новабудоўлях. Цікава, што ўсе гэтыя быццам іранічныя азначэнні перадавік працы новабудоўля сапраўды ўсё больш іранічна выглядаюць у дачыненні да нашага сённяшняга жыцця і ўсё менш іранічна ў дачыненні да жыцця амерыканскага. Чым больш рэалістычна мы бачым заходняе жыццё, тым больш і рэальна выглядаюць нашыя колішнія савецкія ўяўленні. Два светы, два лады жыцця, сапраўдны і ўяўны давяршаюць сваю эпахальную перамену месцамі. Thank you. Асабіста мне давялося быць на Мангеттане акурат у тыя травеньскія дні 98, калі ўся Амерыка развітвалася з Фрэнкам Сінатрам, усеагульным любімцам і народным песняром. Паўсюль былі ягоныя партрэты, адусюль даляталі ўрыўкі ягоных песень. Сенатра і жанчыны, сенатра гангстер, сенатра дабрачынец, паведамлялі газетныя загалоўкі. Я тады думаў, а хто ў нашай культуры свой Фрэнк Сенатра. Знешне адразу прыгадаўся Янка купала. А вось у сваім жанры бадай нічога і не прыпомнілася. Хіба што Віктор Вуячыч найбольш яркае, дакладней важкае імя. Але папулярнасць вуячыча рабілася ўсё ж зверху, а не вырастала з сапраўднае шчырае народнае любові. Это значыць, што свайго сынатры ў беларусаў не было і няма. Можа таму сынатра амерыканскі і голасам сваім і тварам і манерамі успрымаецца ў нас паверх бар'ераў сваім на кожную публіку і кожны век. З новым годам.